Alphonse Kubwimana hari mu buhinga bw'ivyuma tubaha mu makuru tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abantu babiri barapfuye barashwe n'igipolisi kuri uyu wa kane ku mutumba Buramata komine Gihanga intara ya Bubanza umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano abyemeza akavuga ko arabasuma. bamwe mu banyagihugu muri zone buyenzi mu gisagara ca Bujumbura babona ko isuku rirangwa mu buriro n'ubunywero bumwe bumwe bwo muri iyo zone rituma indwara yakorera yaduka imwe mu migambwe n'amashyirahamwe yigenga irashigikiye ko ibyiyumviro bitandukanye bitabuza ko abantu babana mu mahoro icyiyumviro cavuye mu nama yatunganijwe n'ishyirahamwe rihuza amadini n'amashengero mu burundi hari kuri uyu wa kane mu rumonge karimanzira buno munsi hadushikana mu kibyuka mu imusigati mu ntara ya bubanza mu rwaruka rwironderera akazi tubafitiye na bucana yandi y'ibidukikije idoni idoni mu kanya dusubiye kubaha ikaze ano makuru tuyahere mu bijyanye n'umutekano abantu babiri barapfuye barashwe n'abapolisi kuri uyu wa kane ku mutumba buramata muri komine gihanga intara ya bubanza nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye amenyesha ko hari abasoma bamaze iminsi biba muri ako karere ngo bari no mu mugwi w'abasoma wateye ikirindiro cy'igipolisi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka ku mutumba mutara muri komine Mutimbuzi inkuru dukesha mugenzi wacu Space Caritas eh, Kabanyana tubandanije ano makuru muyavugwa muri politike ishyirahamwe rihuza amadini n'amashengero mu burundi rihanura abarongoye ah, abandi mu migambwe mu mashyirahamwe mu mashengero mu rwaruka no mu bakenyezi kumenyereza abantu kuvugana ukuri kubahana mu budasa bwabo mu gihe u Burundi bwimirije amatora ni nyuma y'inama iryo shyirahamwe ryaremesheje mu rumonge kuri uyu wa kane izidoho hakizimana munyababanga nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe akavuga ko gudahuza ivyiyumviro bya politike bitabuza ko abantu babana mu mahoro ibishigikirwa n'imigambwe n'amashirahamwe yigenga yitavye nama Jean Pierre Misago mu ntwaro ya demokarasi amatora n'ibisanzwe kandi kudahuza ibyiyumviro bya politiki ntibisigura ko abantu boca batata nk'uko izidora Hakizimana umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe rihuza amadini n'amashengero mu Burundi abivuga kenshi amatora yegereje abantu bagira ubwoba abantu usanga bariko baraharira bapfa ibi na biriya ariko amatora n'ibisanzwe intwaro rusange intwaro demokarasi n'ibisanzwe hose ku isi iriho rero abadasangiye imigambi abadasangiye ibyiyumviro ntibisigura ngo boca batata gushyikaho bashyira no mu nguvu no mu mpaka mbere n'ingwano bimwe bikaduka mu bihugu bimwe bimwe abarongoye abandi mu migambwe mu mashengero mu gwaruka mu bakenyezi basabwa kumenyereza abo barongoye kubana mu budasa bwabo twifuza ko rero abatwigishije uno munsi n'ibyo bitwara nkama muri iyi minsi y'amatora bakamenyereza abantu kuvugana mu kuri mu kubahana mu guca bugufi ariko murafite icyumviro kibagiharanira kagisigura akacyumvisha abandi ariko bitarenze guca bibateranye mu bakurikiranye izo nyigisho zo gutorera umuti amatati bidaciye mu ngimba kuri uyu wa kane mu rumonge Samuel Manirakiza wo mu mugambwe CNDD avuga ko ari inyigisho zije hageze ubu rero eh, twebwe izi nyigisho duhejeje kuronka nibaza yuko zotubera akaryo keza cyane ko gutegura neza imitima y'abarundi cyane cyane aho duherereye kugira ngo bitegurire neza ayo matora hamwe yoba atunganijwe neza mbere wanashaka kamugiyeho kwaduka amatati imbere mu matora nyezina canke n'inyuma yayo tukagerageza gufasha gusukamo mabisi kugira ngo wanashaka ivyavuye mu matora bibe ibihumuriza bose vyemerwe na bose nico kimwe no mwishirahamwe akopa Burundi nkuko Mark ntaho nkuriye arirongoye mu ntara ya Rumonga bivuga uko ndazibonye nabonye ari inyigisho zije hageze kugiye kuraba nta mwaka usigaye kugira ngo amatora abe muri icyo gihe rero turabonye neza ko izo nyigisho ari izo kuja hagati iyo bo bagize amatati igihe hoba habaye akagorane kanaka bamwe bata amatora twayatsinze abandi n'abatinze twemere ibyavuye mu matora ko dushobora kujya hagati tukamama nka sosiyete sivire umugambi wo kumenyereza abantu gutorera umuti amatati bidaciye mu ngimba ishyirahamwe seyisebe rikaba riwurangurira mu ntara zine z'uburundi ni ukuvuga rumonge muyinga bujumbura meri na bujumbura rurale jean pierre misago murumonge radiyo isanganiro jean Pierre misago hano amakuru tuyabandanize mu bijyanye n'isuku n'amagara y'abantu isuku rike rirangwa mu buriro n'ubunywero ku mabarabara ya mirongo ibiri na ibiri na kane n'ibiri na gatanu muri zone ya buyenzi ngo yaba ari mu ntandaro y'ikiza cya korera muri ako gace k'igisagara ca bujumbura bamwe mu bafungurira muri ubwo buriro bagasaba ko hogira igikozwe kugira ngo isuku rigarukigwe nayo bamwe muri bene ubwo buriro bavuga ko abajeje isuku bama bahaciye kandi bashima ingene basukura aho bakorera inkuru ya Evariste nziko banyanka yahishikiye batubwira turi muri zone buyenzi ku mabarabara ya mirongo irindwi na gatatu mirongo irindwi na kane na mirongo irindwi na gatanu ahari uburiro bwinshi abari mu isoko ya buyenzi bivuniramo umusase nawe ugerageje kuraba vurema ibintu bisuzuguritse cyane imbere y'ubwo buriro hari imigende icamwo amazi mabi eka mbere nayogeshwa ibyombo bikoreshwa haba mu gukinjika no gufungura ntihaseswa iyo migende kandi ngo irakoreshwa n'abatagira aho baba mu masaha y'ijoro nk'utuzu twa sugumwe kuko vyemezwa n'umwe mu bakorera mu buriro bwo kwibara ibarabara rya mirongo ibiri na gatatu ibyo hari abamayi bobo bamwe bamuhura barara hanze bakazuhura iyo miserege nyine barashitseho barihagaritse imbere mu buriro bumwe bumwe bugizwe n'imetero nka zine kuri zibiri ibikorwa byose niho bibera usanga abariko barafungura icura cabarenze kubera ubushuhe bw'imbabura ziriko zitekwa ku bifungurwa uno ni nyene restaurant avuga ko abajejwe isuku bahaca kandi bagashima uko ibintu vyifashe uko naba numva kenshi ngo abandi ngo bamango barabaca amande mugo nta mande baraduca kuko bumva bataguciye amande canke ngo bakubwatsi bimeze nabi umva isuku uburifise iruhande yabo isuku ritifashe neza hari abagerageza Bonimpa Yosefu akorera mu buriro bwo kwibara rya gatanu. avuga ingene bakora isuku ibi bintu dukubuye ngaha nyene ubucafu buto buto nyine nibwo dusanzwe dushyira mu mifuko hanyuma abajejwe gutwara ubucafu naho baza batevye turagerageza tugashyira mu mifuko muri make twege twagerageza twabushira mu mifuko ariyo mubona hajya abafise uburiro ku mabarabara amwamwe yo muri zone buyenzi bavuga ko kubona imicafu iteba gutorwa n'abasanzwe bayegeranya bakayitwara aho yagenewe nabyo nyene biri mu bishobora gutera ikiza cyiza cyakorera bagasaba meri ya bujumbura kugarukira isuku muri zone ya buyenzi Evariste nziko banyanka kuri ico kibazo David Ndayize ajeje gisata c'isuku muri meri ya Bujumbura yamenyesheje ko azogira icashikiriza mu makuru yejo kuwa gatandatu hari ubukene bw'amazi ku mutumba karama muri zone rubirizi komine mutimbuzi intara ya bujumbura abanyagihugu bavuga ko niyabonetse hatamisi birishobora kwikurikiranya bayafise bagatinya kwandura indwara zifatiye ku isuku Lohan Laurent Ntimpirangeza icegera c'umukuru w'umutumba karama hamenyesha ko yamaze gushikiriza ico kibazo ababijejwe inkuru ya Emery Richard akaza naho nyene make make rimwe rimwe ugasanga aje mu ijoro abo banyagihugu bo kumutumba mutumba Karama zone rubirizi komine mutimbuzi y'intara ya Bujumbura bavuga ko bamaze igihe baronka amazi adakwiye mbere ngo niyaje akaba atamara igihe tumaze iminsi tumara nk'imisi ibiri atamazi dufise hakaza naho nyene make make rimwe rimwe ugasanga aje mu ijoro ijoro rikuze abantu baba bakiryamye ntibashobore kuvyuka ngo bavome kwandura indwara zifatiye ku isuku rike bogira ibishoboka byose cyane cyane nko muri iki ko tuba turatinya yuko hashobora kwaduka zirya ndwara eh, zivuye ku isuku rike ugaca usanga nk'uba abana bari no mu buruhuko bagira tangura uburuhuko tukaba dufise impungenge yuko hashobora kuba umutekano muke ku bijanye n'ivy'amagara y'abantu umukuru w'umutumba Karama wa komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura akavuga ko icyo kibazo yamaze kugishikiriza ababijejwe Laurent Ntimirangeza agasaba ko amabombo rusangi yokongerezwa kugira ngo abanyagihugu borohegwe ikomeye twama tuvuga misi yose kandi twabivuga yuze misi yose hanyuma kandi baramaze kumva ibyo dusaba kabijeje dufashe nyene kugira ngo turonke amazi turonke amarobine publique kugira ngo abatafise ubushobozi ko kuronka ayo mazi mu mpangu zabo nabo nyene boroherwe abanyagihugu bo mu Karama nkuko babimenyesha ngo ako gace kabo kakaba katahora gakunda kubura amazi mbere ngo n'ababanyi babo bo mu makaritsiye ya Kamenge bahana urubibe bakaba ariho bahora bavoma mu gihe ayo bahabwa n'ishyirahamwe regidezo yakamye Emery Charles niyo nkuru mu ishyirahamwe rijejwe kwegereza amazi abanyagihugu bakavuga ko ico kibazo c'amazi akenye bakizi ariko baritunganya kugira ngo bagitorere umuti Apollinaire Sindihebura harongo iryo shirahamwe avuga ko imbere yuko kwezi k'umunani guhera ico kibazo kizoba cavuye mu nzira kurikira Ico kibazo kijanye n'amazi muri Karama ya komine Mutimbuzi turagikurikiranira hafi kandi siho honyine kenshi na kenshi murabizi yuko muci hari igihe amasoko gabanuka hanyuma amazi ntabe akiboneka ku rugero rwiza mu rero harabaye akagorane kajanye n'ubuhinga mugabo ababikurikiranira hafi bari ku kivi kandi twizigira yuko ari ikibazo cafashwe mu minwe ku buryo izofata umurongo kuko ku ruhande rumwe hariho amasoko yo kongereza amazi ariko arakogwa kandi twizigira cyane yuko imbere y'uko ukwezi k'umunani guhera ibyo bikorwa bizaba byarangiye neza bivuze yuko ikibazo cikena ry'amazi canke gukurakuranya amazi ibyo bita delestage kizoca gihagarara burundu turi mu gihe cici yobara amasoko y'amazi ariko arakama umuhumuriza yuko ibikorwa byo kuronsa amazi abo banyagi bo mu bigiye kumera nkuko byahora nivyo muci ariho hamwe na hamwe igabanuka ry'amazi ugasanga kumbure ntibyoroshe neza nk'uko tubyifuza kuyashikiriza abene igihugu ku rugero rukwiriye hanyuma rero mu bijanye na karama ni ibibazo bibiri ku ruhande rumwe hari igabanuka ry'amazi ku rundi ruhande mugabo biragaragara yuko n'abayakeneye bagenda biyongera nico cyatumye hafatwa n'ingingo y'uko hokorwa ibyo bikorwa byo kuyongereza twitega yuko imbere y'uko kwezi k'umunani guhera ibikorwa byo kongereza amazi bizoba vyaheze mugabo mu kurindira ko ivyo ibyo bikorwa bihera natwe turi kukive kugira ngo icyo kibazo bari bamaranye igihe cyo kutaronka amazi igihe kirekire kive mu nzira inama isumba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine tubandanye na makuru mu makuru ajyanye n'amagara y'abantu ibitigiri by'abarwayi ba malariya biriko biragabanuka mu ntara y'ubuvuzi ya karusi nk'uko bishikirizwa na muganga arongoye iyo ntara y'ubuvuzi havuga ko ubu ibitigiri bafise zerekana ko baronka abarwayi barenga hagati y'ibihumbi icumi ku kiringo c'indwi mu gihe mu ntango z'ukwezi guheze bari bageza ku bagwayi barenga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri nzisabira rero nidasamenyesha ko babandanye ibikorwa byo kugwanya iyo ndwara babandanye ko byo bibandanya bigabanuka ibyo bita igiri pascal kararumiye muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya karusi arashima ko muri uku kwezi kw'indwi ibiharuro by'abarwayi ba malariya biriko biragabanuka amenyesha ko muri iyi ndwi iheze indwi ya mirongo ibiri n'indwi y'umwaka abarwayi ba malariya bashika ibihumbi icumi na mirongo itanu n'umwe aho ni mu gihe ibyo bitigiri by'abarwayi ba malariya byari biteye ubwoba nk'uko muganga abivuga aho hari hageze ko ku ndwi imwe baronka abarwayi bashika ibihumbi mirongo ibiri na bibiri n'amajana atandatu na mirongo bitanu na batatu ku ndwi ya mirongo ibiri n'indwi y'umwaka mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu muganga nzisabira leonidasi asigura ko kuva ibiharuro biduze ku rugero ruteye amakenga kuva mu ntango z'umwaka bagiye bafadikanya nabo basangiye igikorwa abo mu ntwaro hamwe n'abaserukira abandi cyo kimwe n'abafasha mu gisata c'amagara y'abantu barahimiriza gushika ku mitumba bakongera basaba abanyagihugu kuza baragenda kwivuza kuva bacumva ibimenyetso bya malaria akavuga kandi ko bashize aho abanyagihugu babangamiwe kurusha abandi abaganga barabongereza mu gihe bivugwa ko kandi mu mavuriro amwe amwe mato mato ibiharuro vyoba vyasubiye kuduga nzisabira Leonidas avuga ko n'ubu ibikorwa ibikorwa byo kurwanya malariya bibandanya bona cyane cyane mu karere k'ubuvuzi ka nyabikere ngo biboneka ko ibitigiri ariho byagiye biduga cyane akamenyesha ko imiti iriho ku mavuriro yose ngo kandi ikwiye ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro imiti itandukanye y'ibitungo igurishwa mu mazu y'ubudandarizo bw'imiti hubigiye kuzahirasuzumwa imbere y'uko ivura ibitungwa umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi abivuze kuri uyu wa gatanu igihe hari hashikirijwe icese inyubako ico gikorwa c'ubushakashatsi kizoberamwo hamwe n'ipikipiki cumi na zitandatu zizofasha mu kunguruza abakora muri ico gisata Serge Nkuru nziza akavuga ko uwo mugambi uzobanza gukora ku bitungwa binini binini nk'inka hari bari mu kigega gitanga uburaro bw'abigisha FLM mfunyapfunyo y'igifaransa bidoga ko babimye amafaranga babikijeyo ngo banditse makete bababwira ko borindira bakayaronka bakukurutse ariko bagasaba ko boyaronswa nk'uko biri mu mesezerano bari bemeranije ko bayaronka inyuma y'imyaka itanu Victor Ndabamniwe arongoye ukwego nshingwa ntwaro w'ico kigega w'ico kigega murantunga akavuga ko ico kibazo kizotora intumbero mu nama ya bose izoba ah, vuba tubandanije ano makuru muyavugwa mu nkino kubona imigwi ibiri iva mu bihugu by'abirabure yarashizitse mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma muri ya mahiganwa y'igikombe ca Afrika ngo bisigura ko umupira uri kuratera imbere muri ivyo bihugu bisigurwa n'umumenyesha makuru w'inkino abikurikiranira hagufi Bale Havyarimana avuga ko kubona Madagascar yatsinzwe na Tunisia ibitsindo bitatu ku busa ngo byavuye ku buruhe bw'abakinyi bo wo mugwi ari kuri micro ya Jean-Marie Vianney ngenda kumana na gitangaza kirimo kubona imigwi nka Senegal na Nigeria biserukira ibihugu vyaba irabura nuvuga la Afrique Noire hamwe na Algeria na Tunisia vyitwe ko rabarabu mugabo hariho nkundi mugwi wa Cameroon warusanzwe ufise kino gikombe tabatangaje abantu kubona bavuyemo ibi inye birerekana rero ko ubu unyuma imigwi yabirabure e, nayo inerekira tera imbere ni imigwi y'abarabu kuko si kenshi cyane byari muri no myaka ya nyuma muri kane aho imigwi y'abarabu yaza hariho imigwi haracigiye kirekire badashikana mu gice kabiri igice cya nyuma atovuga nk'umugwi wa Algeria bega uno mwaka kugira bashobore gushika muri kino gice nize nguvu barakoresheje uno mugwi wa Algeria uno mwaka ni umugwi eh, muri ano mahiganwa ugerageza kubyifatamo neza kuko urababona yuko uko urukino bagenda ku kwindi ntambwe bari bafite ishaka mugabo rero ishaka n'inguvu hari igihe aho bihegera kubona batsindwa na Tunisia umuntu amaze kukurusha ibitsindo bitatu kandi ku busa baba byabonetse ko yakurushije ikintu je mbona yuko cagoye abasore mu nkino za mbere barakoresheje inguvu nyinshi urumva rero iyo ukoresheje inguvu hari igihe zigabanuka abakunzi b'inkino bo kwitega iki mu gice cya kabiri igice cya nyuma muri iki gice cya kabiri igice cya nyuma inkino zirakomeye ko nta mwana arimo kuko bose bafise ishaka banyotewe kino kigombe inkuru ya karimanzira urwaruka rugera ku mirongo itatu rwo muri zone kibyuka muri komine musigati Ntara ya bubanza rudafise akazi rwaratanguje koperative ihingura amavuta y'ikigazi bamenyesha ko mutahe batanguje bavuye mu maboko yabo bagashima ko batanga akazi ariko bakaba bafise intambamyi y'ubukene bw'amazi n'amatara basaba leta kubashigikira vestine Butoyi. zishobora kurara nk'ubusa ikama mbere ndayikeneye cyane igitenge ndashoboye kukigura ntiwanda aba ni bamwe mu rwaruka rwahije amashuri yisumbuye ntigwaronka amahirwe yo kubandanya n'inyigisho za kaminuza canke ngo akazi twasanze ku musozi wa kiziba zone kivyuka aho bari kw'ikoperative bishingiye rihingura amavuta umwe muri urwo rwaruka avuga ko icyatumye bagira umugambi wo gushinga iyo koperative ari ubushomeri barimwo hama ngo batangura gushira hamwe intererano zabo twaragiye hamwe turiyungunganya ko twabona turi mu bukene budasanzwe tangura kugira agashira hamwe nyene tuza tuziganya amahera make make ku kwezi ku kwezi tubonye ko tumaze kugera cyatangura kwiyumvira ukuntu twatangura kugira amavuta y'ibigazi bamaze gushinga iryo shyirahamwe ngo barahavuye banaronka n'abagira neza babafata mu mugongo bakanavuga nk'umugambi wa prodefi aha twafashe n'ishyirahamwe prodefi tumaze kurishinga turakora ibintu bya konkuru byo guhiganwa turayitsindira turaronka amahera ashika turuwa miliyo ubico bungutse ngo ni uko batakizera inze iyo bakeneye kwikenura mu byo bakeneye nuko amaze kugura nk'ikivi citongo giciye nk'umiliyoni nka zibiri nanubatse n'akazu nagiriyemo mariyaje kandi karasakaye n'amabati ikangobora nashoboye no gutanga akazi ku rundi rwaruka umwe mu bagahawe agashima uko abayeho nka jewe nta n'ikintu na kimwe nari mfise niyiha mugabo kuva batangura gukora n'ubu ubonya n'agahuzu nambara niho ndagakubu si ubwo rwaruka gusa ruharonkera koyokwe uyu mugabo nawe arashima uko urwo rwaruka rwamwongerereje ubumenyi mu mwuga wo guhingura amavuta yari asanzwe arangura urugwaruka rwarankebuye nta ntebe naciye. naciyeko mu mutwe ari ikintu banyigishije na cyane cyane kuri kimwe cyo guharura atavyo narenze zimwe mu ntambamye urwo rwaruka rushikiriza ngo ubukene bw'amazi n'amatara nk'ubu dufise ingorane zo kubura amazi amazi dukoresha ni make arashobora gukama nko muci turafise ikibazo c'amatara kuko turashobora kuronka abakiriye benshi hakagenda hagera saa tatu saa yine tugikora bakamurekesha amatelefone turabona nacone ko kiduhanze muri rino shirahamwe ryacu mu gihe urwo rwaruka rusaba ko leta n'abagiraneza abo baronsa ibyo bakeneye urongoye zone ya kibyuka inosanda yizeye avuga ko icyo babafasha ari ukubashyikira imbere mu kubasabira agafashanyo tubana tubadodorera cyane hirya no hino kubera yuko tubona ari igikorwa cyiza bariko barakora kandi tukabona yuko by'ukuri hamwe ibyo bakeneye ayo mazi n'umuyaga nkuba bikaboneka ko byobafasha cyane ubwo rwaruka kandi mu bikorwa rukora ngo rurashyira imbere gukingira ibidukikije mu kwegeraniriza uruhande rumwe imicafu iva mu byo bahinguye bagahavura bakayihinguramo amakara n'ibindi Vestine butoyi naha amakuru twari twabateguriye aciye agarukira mu dutonge kuri bucana yandi tashoboye kuboneka tubashimire ko mwari ko murayakurikira harakoze Alphonse kubw'Imana yari mu buhinga bw'ivyuma ibindi biganiro birabandanya Alain Désiré Bukeneza